بسم الله الرحمن الرحيم ومنها السواك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء ولأنه مطهرة للفم على ما نطق به الحديث السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب عز وجل وروي عنه أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يدرد في وروي أنه قال طهروا مسالك القرآن بالسواك وله أن يستاك بأي سواك كان رطبا أو يابسا مبلولا أو غير مبلول صائما كان أو غير صائم قبل الزوال أو بعده لأن نصوص السواك مطلقة وعند الشافعي يكره السواك بعد الزوال للصائم لما يذكر في كتاب الصوم bizlar tahoratni sunnatlari haqida o'qiyotgan edik. Ana o'sha sunnatlardan biri sivok ekan. tahoratni sunnatlari tahorat oldidagi sunnatlar bor, tahorat asnosidagi sunnatlar bor, tahoratdan keyingi sunnatlar bor. Bizlar hozir tahorat oldidagi sunnatlarni o'qiyapmiz. O'tgan darsimizda tahorat oldidagi e, sunnatlardan bo'lgan istinjo, ya'ni tozalanib quruqlanishlik hojatdan keyin. Shu haqdagi sunnatni o'qib o'rgandik. Yana tahorat oldidagi sunnatlardan biri misvak qilishlik ekan. E, bizda mana ko'pchiligimiz bu narsaga amal qilmaymiz, misvak ishlatmaymiz. Misvak ishlatganlarimiz ham mana bu holatni yaxshi bilmaymiz. Ya'ni misvakni o'sha tahorat qilayotganda misvak tutish deb aytamizda. Bu kitobda aytilyaptiki, tahoratni boshlashdan avval misvak qilish haqida ketyapti gap. Hadislarni dalolati ham shunaqa. Ya'ni hali tahoratga kirishmay turib, misvak bilan e, og'izlarni tozalab, keyin tahorat qilish haqida ketadi hadislarda. Biz e, tushunmaganmiz o'sha misvak bo'lsa misvak yo shotkasi bilan bo'lmasa qo'l bilan tishlarni artib shu tahorat qilib og'izga suv olgandagi holat deb tushunamizda. Bu yerda e, mana minha deb, ya'ni o'sha tahoratni oldidagi sunnatlardan biri misvak tutish deb aytibdilar-ki, bu bizga e, yangilik bu payg'ambar alayhisalomni buxoriyda keladigan hadislarda ham e, o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallam ertalab uyg'ongan holatlaridayoq misvak qilardilar hali tahorat haqida gap yo'q birinchi e, tishlarini tozalab keyin tahorat boshlashlari haqida gap bo'ladi Buni ham biz bilib olsak bo'ladi. Demak, misvakni yoki e, o'sha e, tish pastalari, tish pastalar bilan tish cho'tkalarida miswak qilsak ham tahoratdan avval og'zimizni shu yuvib, keyin tahorat boshlasak, ana bu to'g'ri bo'lar ekan. Xullas miswak demak tahorat oldidagi sunnatlardan biridir. Bunga dalil Nabi sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindiki, aytdilar: "Agar men ummatimga mashaqqat qilib qo'yishdan qo'rqmaganimda, ya'ni ummatimni qiynab qo'yishdan qo'rqmaganimda dedilar janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularga e, buyurgan bo'lardim misvak qilishni har bir namoz oldida. Ya'ni 5 vaqt namoz oldi tahorat olish, 5 vaqt namoz oldi misvak qilishni buyurgan bo'lardim, lekin buni hamma qila olmaydi, qiynalib qoladi deb buyurmadim dedilar. Lekin o'zlari doim qildilar shuni. Boshqa rivoyatda inda kulli wudu har bir tahorat oldida misol qilishga buyurardim dedilar. Nimaga? Bu hadisdan tashqari yana biz aqli dalil, balki bu ham hadisda dalolati misvak og'izni tozalanishiga sabab e, hadis aytganidek. Hadisda misvak og'izni og'iz uchun tozalashga sababdir va Parvardigarning roziligiga sababdir. Ya'ni mardot Mathara bu maf'ala vazni shunda sabab ma'nosi bo'ladi. Tozalikka va rizoga sabab degan ma'no chiqadi bundan. E, bu hadis sharif janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahih hadis. og'izni toza tutish, musulmonchiligimizni tozalik dini ekanligini yana bir dalolati. Butun vujud top toza bo'ladi musulmonda. Jumladan og'iz ham, tish ham toza bo'ladi. va shu ishimizdan Alloh rozi bo'lar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga shuni aytdilar. Yana rivoyat qilindi aytdilarki, Jabroil menga miswakni doim vasiyat qilardi. Doim miswak tutgin, miswak ishlatgin derdiki, hatto men qo'rqdim og'zimni kamchik qilib qo'yadimi deb. An yudrida fiya, Ya'ni har deb e, o'sha yog'ochni tishlarimga e, surka o'rganimdan tishlarim yeyilib og'zim kamshik bo'lib qoladimi deb qo'rqdim. Ya'ni shu qadar ko'p misvokka, nafaqat namoz oldida doimiy shu misvok qilib yurishdi Jabroil alayhisalom Alloh va Rasuli o'rtasidagi e, elchi farishta ko'p aytar ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Demak, e, bu juda muhim ish ekanda shu og'zimizni toza tutishimiz. Yana rivoyat bo'ladi. Aytdilarki, Qur'onni yo'llarini misvak bilan tozalaylar. Mana mu'minning og'zi Qur'on o'qiladigan joydir. Biz e, Qur'on o'qiymiz. Qur'on chiqadi biz og'zimizdan. Ana shu Qur'onning toza og'zidan chiqsin. Misvak bilan tozalab turinglar Qur'on yo'llarini, Qur'on chiqadigan og'zingizlarni dedilar. Mana buncha hadis, 5 ta hadis shu yerda. Fakat misvak haqida keltirildi. Endi e, misvak deyapmiz, bu nima bu? Biz ko'rganimiz o'sha bir e, yog'och endi. O'sha nimadan bo'ladi? Shuni aytayaptilar-ki, qanaqa misvak bo'lsa ham bo'laveradi. Misvak qiluvchi odam uchun joiz, qanday misvak bilan bo'lsa ham, ya'ni u misvagingiz nammi, ho'lmi? yoki qurib qolganmi? Yo suv bilan hullanganmi, yo hullanmaganmi? Misvoq qiluvchi ro'zami, yo ro'za emasmi? Ro'za tutgan bo'lsa, peshindan avvalmi yo keyinmi? Qanday bo'lsa ham misvoq qilishlik qilinaverar ekan, chunki misvoq haqidagi hujjatlar mutlaqdir. mana vaqtida bunday misvak bilan misvak qilgin degan alohida buyruq yo'q. Misvak qilsak bo'ldi. Endi o'sha misvak qiladigan E, misvak deb ataladigan narsani ham alohida o'sha misvak daraxti bo'lib, e, shuni olib kelishadi, biz o'shundan foydalanamiz, borsak olib kelamiz. U yo'q bo'lsa, xohlagan bir narsa bilan e, og'izni tozalash mumkin. Misvak qilish degani og'iz tozalash degan ma'noda bo'lyaptida gap. Bizda yo'qda u o'smaydi-da deyishlik hojati yo'q. Qanday bo'lsa, og'izni tozalanaveradi, o'sha sunnatdir. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi nazarlarida e, roza tutgan odam peshindan keyin misvak tutishi makruh deb buni sababi e, roza haqida kitobda zikr qilinadi deyaptilar. Ya'ni e, bir hadisni keltiradilar Imom Shofiy rahmatullohi alayhi shu e, la khalufu famis soim atyab indallohi minal misk. E, ya'ni rozadorni og'zidan keladigan bo'y hid Alloh huzurida mushka ambardan ko'ra xushbo'yroq degan hadis sharif bor. Ya'ni inson och qolib ovqatlanmay ma'lum muddat o'tgach og'izda hid kelish ehtimoli bo'lar ekan. Og'izda hidi. Bu xushbo'y hid emas o'zi, lekin roza bo'lgani uchun shunday hid kelsa, bu mushka ambardan xushbo'yroq degan mazmunda hadis bor ekan. O'shanga endi misvaq qilsa o'sha hid ketib qoladi. Shuning uchun makruh deydilar. peşinden keyin aynısı shu kelishi mumkin dedilar va shunda musoq qilmagan yaxshi. Lekin biz imomimiz Imom Abu Hanifa Rahmatullahi alayh peshindan keyin ham musoq qilishlik sunnat deyaptilar. Buni tafsilotini inshaalloh e, ro'za kitobida o'rganamiz. Va ammallazi huwa fi ibtida'il wudu' فمنها النية عندنا وعند الشافعي في هي فريضة والكلام في النية راجع إلى أصل وهو أن معنى القربة والعبادة غير لازم في الوضوء عندنا وعنده لازم ولهذا صح من الكافر عندنا خلافا له واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء شطر الإيمان والإيمان عبادة فكذا شطره ولهذا كان التيمم عبادة حتى لا يصح بدون النية وأنه خلف عن الوضوء والخلف لا يخالف الأصل ana endi tahoratni boshlayotgan vaqtidagi sunnatlar haqida gap ketadi. Tahorat boshlashdan avvalgi sunnat deb ikkitani aytdilar. Biri istinjo, ikkinchisi misvok. Endi tahorat boshlayotgan vaqtidagi e, sunnatlardandir niyat. Bizi nazdimizda, ya'ni mazhabimiz ulamolarining nazdida tahoratni niyat qilib, tahorat qilish sunnatdir. Tahoratni niyat qilmay umuman bet qo'limizni yuvib, e, boshimizni artib, silab, oyog'imizni yuvsak, tahoratda yuviladigan joylarda yuvadigan bo'lsak, niyatimiz tahorat emas. Bo'lsa ham tahorat farzi ado bo'laveradi. Ammo shuni tahorat niyati bilan qilishlik sunnatdir. Shofiy farz deydilar. Ya'ni niyat qilmasdan qilgan tahorat, tahorat niyat qilaman demasangiz tahorat bo'lmaydi. Yuvsangiz ham, cho'milsangiz ham siz tahoratli bo'lmaysiz. Agar niyatingizda shu tahorat niyati bo'lmasa deydilar. niyat haqidagi so'z bir aslga, bir qoidaga qaytadi. U shundan iboratki, qurbat ibodat bizni nazdimizda lozim emas, u kishining nazdida, Shofiy nazdida lozimdir. Ya'ni e, tahoratda ikkita ish bor-da. Biri tozalanish, biri shu tozalanish bilan savobga ega bo'lish. Tahorat ham ibodat. Biz tahorat qilsak, nima bo'ladi? Biz betahorat badanimiz tahoratlikka aylanadi. Shuning uchun tahorat qilamiz. va shu tahorat qilganimizga savob olamiz. Bu toza bo'lishimizdan tashqari. Bu ikkinchi ma'nosi. Biz aytyapmizki, tahoratda o'sha qurbat degani Allohga yaqin bo'lish, ibodat ma'nosi lozim emas. Ya'ni albatta u tahoratda u ma'no bo'lishi shart emas, tozalanish shart tahoratda. Tozalandingizmi? Qaysi niyatda bo'lsa, ham tahoratli bo'lib qolaverasiz. kir narsani nima niyatda yursangiz ham toza bo'lib qolgandaqa, qo'lingizni, oyog'ingizni, yuzingizni nima niyatda yursangiz ham tahoratli bo'lib qolaveradi. Imom Shofiy aytadilar, yo'q, shu ibodat, qurbat ma'nosi e, shu tahoratda ham lozim. Albatta shu ibodat ma'nosida qilinadi. Ibodat qilish uchun niyat kerak. Innamal a'malu bin niyat. Demak, niyat farz deydilar. Shuning uchun ham bizda lozim emas deganimiz uchun ibodat ma'nosi. Kofir tahorat qilsa, uni ham tahorat tahorat bo'laveradi. U kishi tahorat emas deydilar. Bu o'tgan darsda ham bir o'tish gap. Ya'ni bir dinsiz kofir e, hech ham tahorat xayolida ham yo'q, tahorat haqida uni e, hech qanday tasavvuri ham yo'q. E, o'zi e, shu yuzi qo'llarini tahoratda qanday yuvilsa shunaqa qilib yuvdi-da endi. E, yuvindi ya'ni cho'mildi. Shundan keyin Alloh hidoyat qil iymonga kirsa, o'sha avval qilgan tahorati bilan bu tahoratli bo'laveradi, namoz o'qisa o'qaveradi shu bilan. Iymonga kelgandan keyin yangi tahorat qilish shart emas. Chunki u tozalandi-da, niyat qilsa ham o'sha toza shuncha tozalanadi, niyat qilmasa ham shuncha tozalanadi. Ana o'sha tozalanishlik birinchi vazifa tahoratda. Haligi ibodat niyati bu qo'shimcha vazifa. Shuning uchun niyat bizda nima? Sunnat, farz emas. Ya'ni bundan taharatı niyat qilmay taharat kılıyor degani emas. Kimdir ki borib cho'milsa yoki şu kadar ketsa, shu şu o'sha tahorat hemen hamma joylar kendinden yuvilib qoldi. Hayolida ham yo'q taharat kılış. Şu odam taharatı bo'ladi bizda. Chunki niyat bilan qilish shart emas taharat. Ha, Imom Shofiy niyat shart farz yaptılar. va hujjat keltiryaptilar. Payg'ambar alayhisalom al-vudu shatrul iymon deganlar. Tahorat iymonni bir bo'lagi debdilar. Iymonni bo'lagi degani bu iymon ibodat-ku. Iymonli bo'lish o'zi ibodat-ku. Demak, iymonni bo'lagi bo'lgan tahorat ham ibodat, ibodat uchun niyat shart. Farz niyat deyaptilar. Shuning uchun ham deyaptilar, mana ibodat bo'ldi tayammum ham. Tayammum tahorat qila olmaydigan odam, suv topa olmagan odam tayammum qilishligi ham ibodat. Ana o'sha tayammum niyatsiz bo'lmaydi-ku. Agar tayammum niyat qilmasangiz, tayammum qilganingiz bilan bo'lmay qoladi. Demak, tahoratni ham niyat qilmasangiz, tahorat qilganingiz bo'lmay qoladi. Bu tayammum tahoratni o'rin bosari. O'rin bosar asliga xilof bo'lmaydi. Ya'ni o'rin bosar bo'lgan tayammumda niyat shart bo'lsa, uni asli bo'lgan tahoratda ham niyat shart.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 مقرون بالنية وهذا خلاف الكتاب ولأن الأمر بالوضوء لحصول الطهارة لقوله تعالى في آخر آية آية الوضوء ولكن يريد ليطهركم وحصول الطهارة لا يقف على النية بل على استعمال المطهر في محل قابل للطهارة والماء مطهر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه وقال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا والطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره والمحل قابل على ما عرف وبه تبين أن الطهارة عمل الماء خلقة وفعل اللسان فضل في الباب حتى لو سال عليه المطر أجزاه عن الوضوء والغسل فلا يشترط لهما النية إذ إذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد فإن, فإن اتصلت bihi niyyatu yakavu ibadeten ve illem tattasil bihi la yakavu ibadeten lakinnehu yakavu vasileten ila ikamet salah li husulü tahare kessai ilel cuma. Demek biz taharet alışta niyet kılış farz emas dedik. Delilimiz Allah Teala aytdi ey mu'minlar namozga turgan vaqtinglarda qachon namozga tursalaringiz yuzlaringizni yuvinglar, qo'llaringizni tirsaklaringizgacha qo'shib yuvinglar, boshlaringizga masx tortinglar, oyoqlaringizni oshiqlaringizgacha, ya'ni qo'shib yuvinglar. Alloh buyuryaptiki, yuvishga va boshga mas tortishga buyuryapti, niyatni shart qilmasdan. Ya'ni shuni e, niyat qilib qilinglar deyotgan yo'q, balki shu ishni bajaringlar deyapti. mutlaqni muqayyat qilib qo'yish faqat dalil bilan joiz bo'ladi. Ya'ni bu bir qoida. Alloh taolo bir gapni bizga mutlaq aytgan bo'lsa, bu faqat mana bu joyda ishlaydi, bu yerda ishlamaydi deb buni bir chegaralab qo'yishlikka bizga haqqimiz yo'q. Chegaralash uchun dalil kerak. Alloh taolo yuzinglarni qo'linglar yuvinglar der ekan, shuni albatta niyat bilan bo'lish kerak. Bo'lmasa bo'lmaydi deb chegaralashga haqqimiz yo'q biz. Mana boshqa oyat kalimada ey mu'minlar mas holda namozga yaqin kelmanglar toki aytayotgan so'zlaringizni bilinglar. Namozga mas holda yaqin kelmanglar. Mas bo'lib aljirab nimani o'qiyotganingizni bilmay qolmanglar. Va yana namozga e, junub holda yaqin kelmanglar. Hatto g'usul qiyuninglarcha. Magar yo'ldan o'tib ketayotgan bo'lsanglar, bunda bo'laveradi. Ya'ni Alloh taolo qaytaryapti junubni namozga yaqin kelishdan agar u şu yuvinadigan yerga yuvinadigan maqsadiga boradigan yo'ldan o'tib ketayotgan bo'lmasa. Mana shuni qaytaryapti yuvinishlik g'oyasiga, ya'ni yuvinadigan joyiga ketayotgan yo'lda bo'lmasa masjid deb o'shani niyat shartidan mutlaq holda qaytaryapti. Ya'ni bu gapti bu oyatda endi boshqa mazmun ham boshqa jihat ham bor ekan, buni ham bir og'iz aytib o'tamiz. Mast holda namozga yaqin kelmanglar degan gapni biz. Bu yerdagi dalilga keyingi oyatni keyingi bandi dalil, lekin bu yerda oyatni hammasini keltiribdilar. Asli e, aroq harom mas qiluvchi har qanday narsa ichimlik bo'ladimi, chekadigan narsa bo'ladimi, harom najosatdir. lekin ma'lumki e, Qur'oni Karimda aroq masalasida bir qancha oyatlar nozil bo'lgan. Shu oyatlardan biri mana shu oyat karima. Ya'ni birinchi aroqda foyda ham, ziyon ham bor, ziyoni foydasidan ko'proq degan oyat tushgan. Keyin undan keyin mana bu mast holda namozga yaqin kelmanglar degan oyat tushdi. Lekin oxirgi oyat e, aroq, qimor najosat degan qat'iy hukm tushdiki, endi e, umuman aroqda foyda bormi, ziyon bormi deb o'ylash yo e, namoz vaqtida ichmasa bo'ldi, boshqa vaqtda ichsa bo'laveradi deb o'ylash hammasi bekor. Endi bu aroq najosat. Unga musulmon yaqin kelmaydi. Ana o'sha oyatga amal qilinadi. U avvalgi e, aytilgan oyatlar hikmatini Alloh biladi. Bir vaqtincha e, oyatlarki keyingi oyatning hukmi bilan avvalgilarning hukmi to'xtatilgan. Lekin bu yerda oyat karimada bor uchun bu oyatni keltiryaptilar. E, demak, gap bu yerda asosan e, junubni namozga yaqin kelmasligi haqida ketyapti. Namozdan murod masjid. Ya'ni junub holda masjidga kirmanglar, lekin sizlar yuvinadigan joylarga o'tish uchun masjidni oralab o'tishga majbur bo'lsanglar, o'tsanglar bo'laveradi. Mana shu yuvinish joyiga borayotgan vaqtinglarda e, masjiddan o'tsanglar gunohkor emassizlar, lekin junub holda masjidga hech qanaqa ish bilan kirishinglar mumkin emas. degan mazmunda keldi. Shu yerda bu kishi bu dalilni keltirishdan maqsadlari e, o'sha g'usulni niyat qilib e, shuradan o'tsanglar bo'ladi degani emas, balki g'usl qiladigan joyiga borishlik uchun agar o'tishga majbur bo'lsanglar bo'laveradi degan Alloh taolaning mazmun oyatining mazmuni shu deyaptilar. Demak, g'uslda ham Alloh taolo niyat shart qilmadi. Avvalgi oyatda tahorat qilishda ham niyat shart qilmadi. demak, g'usl uchun borsa, o'sha odam e, mutlaq g'usl qilishligini o'zida e, masjidga yaqin kelmaylar junub holda degan gapni hukmi to'xtaydi. G'usul qildimi? Endi bu odam e, masjidga yaqin kela oladigan bo'lib qoladi. Ya'ni masjidga kiraversa bo'ladigan bo'lib qoladi. Masjidga kiraverishlik ruxsat unga tahoratli holda, agar tahorati bo'lmasa ham kirsa bo'ladi, agar junub bo'lmasa. Junub bo'lsa ham kirsa bo'ladi, qachonki shu masjid orali orqali e, usul qiladigan joyiga o'tishga majbur bo'lsa. O'sha usul qildimi? Demak, endi g'usulni niyat qilish boshqa degan gap yo'q edi. cho'milish kerak cho'mildimi demak endi masjidga kiraversa bo'ladigan bo'lib qoladi demak bu yerda g'usul uchun niyat shart degan so'z chiqmadi demak tahorat va g'usul uchun niyat farz emas sunnatdir imom shofiy farz deyaptilar Aytadilar-ki, o'sha g'usulni qilishligi bilan odam toza bo'lmaydi agar g'usul niyat qilmagan bo'lsa deydi cho'milgan bo'lsa ham g'usul niyatida cho'milmasa, u demak poklanmaydi dedi. Bu Qur'onga xilof so'z bu so'z. Qur'onda o'shani niyat qilsanglar g'usul bo'ladi demadi, cho'milsanglar g'usul bo'ladi. çömüldeyiz mi? Unda hatto siz usul qilish hayolingizga ham kelmagan holda ham Usul qilganda yuvadigan a'zolaringizni yuvgan bo'lsangiz, bir og'zini tozalab olay, burnini qoqib olay deb og'izga burunga suv olib, alıp, g'usul emas. keyin isib ketdim bir e, daryoga tashlab chiqay deb daryoga chiqib butun badaningizga suv tegdi. Ana siz junib bo'lsa, shu bilan g'usul qilgan bo'lasiz. Chunki Alloh taolo shu e, g'usul qilishni o'zini buyuryapti, g'uslda niyat qilishni buyurmayapti. Tahorat qilishni o'zini buyuryapti, tahoratni niyat qilishni alohida buyurayotgan yo'q. Demak, bular farz emas bular. O'zi tahoratga buyurishlik nima uchun buyurilgan? Tozalik hosil bo'lsin deb. Allah Teala velakin yuridu li yutahhirakum. Allah sizlarni toza qilishni istaydi, toza bo'lishingizni istaydi, deyapti. Toza bo'lishlik hosil bo'lish uchun u niyatga qarab turmaydi. La yaqif alan niyya. Ya'ni, e, masalan, bir ro'molchangiz, kir ro'molchangizni yaxshilab sovunlab yuvsangiz, niyatingizni nima bo'lsa ham toza bo'lib qolaveradi-ku. Qulloy bo'lgan qo'lingizni yaxshilab yuvsangiz, yuvishni niyat qilmasangiz ham ya tahorat uchun yuvaman demasangiz ham toza boldi Taharatta Tahoratdan maqsad tozalikda shu tozalik hosil bo'ldi-da. Demak, tahoratni hosil bo'lishi tozalikdi. U niyatga qarab turmaydi, balki toza qiluvchi narsani iste'mol qilishga qarab turadi. Ya'ni suvni iste'mol qiling, suvni ishlating. Qayerda ishlating? Toza bo'lishlikni qabul qiladigan o'rinda, qo'lingizda, yuzingizda, mana yuvsangiz toza bo'ladigan joy. Suv o'zi toza qiluvchidir. Payg'ambar alayhisalom aytdilar-ku, xuliqal ma'u tahuran. Suv yaratilishda o'zida toza qiluvchi bo'lib yaratilgan. Toza qiluvchi u. Uni hech narsa najas qila olmaydi. Magar o'sha suvni mazasini o'zgartirib qo'ysa bir najosat tushib, yo hidini o'zgartirib, yo rangini o'zgartirib qo'ysa, o'sha najosat rangi kirib qolsa, o'shanda u suv najos bo'ladi. suv o'zi toza qiluvchidir. Alloh taolo oyatida aytdi: "Anzalna minas samai ma'an tahura." Biz osmondan toza qiluvchi suv tushirdik. Demak, suvni nima niyatda ishlatsangiz taza toza qilaveradi. de. Tamam yuviladi bu. Niyatingiz nima bo'lsa ham. Tahur degani bu özü toza, boshqani ham toza qiluvchini tahur deydi. Mazmuni shu. Endi mahal biz yuvadigan joyimiz tahoratda bu ma'lum bo'lganidek, e, o'sha tozalikni qabul qiladi yuzimiz, qo'limiz. Mana shu bilan ma'lum bo'ladiki, tahorat nima ekan? Poklik, tozalanish. Amalul ma xilqatan. Toza qilib qo'yish bizi suvni yaralishdagi ishi. Suv nimamizni yuvsak toza qilib qo'yadi. Yuzimizni yuvamizmi, ro'molchamizni yuvamizmi, toza qilib qo'yadi. Endi unda tilni fe'li bu bobda fazildir. Ya'ni tahoratni niyat qilaman degan o'yda o'ylashingiz, aytishingiz shart emas, balki bu fazilat bu. Ya'ni sunnat. Chunki u niyat shart qilsak, nima uchun shart qilamiz? Li'tiboril fi'lil ixtiyoriy. Ixtiyoriy fe'lni e'tibori bilan, ya'ni tahorat niyat qilaman deb yuvinsak, biz o'sha tahorat fe'lini tanladik. Yo'q, qo'llarim, yuzlarim bir yuvib olay deb yuvinsak ham toza bo'lib qolaverdi-ku, haligi tahorat qilaman degan fe'lni tanlamayapmiz biz. baribir toza bo'laveramiz. Shundan ma'lum bo'ladiki, tahorat uchun lozim bo'lgan narsa nima? U tozalikdir. Ya'ni tahorat qilsangiz nima bo'lasiz? Toza bo'lasiz. Mana shu lozim. Tahorat, ya'ni yuvdingizmi toza bo'lasiz. Ammo bunda ibodat ma'nosi qo'shimchadir. Ya'ni e, agar siz tahorat qilganingizda niyat bilan tahorat qilsangiz, tahorat qilaman deb niyat qilsangiz, ham toza bo'lasiz, ham ibodat qilgan bo'lasiz. Agar siz tahorat qilganda niyatsizlar umuman bet qo'lim yuvalay deb tahoratdagi amallarni bajarsangiz, unda ibodat bo'lmaydi buningiz. Ya'ni unga alohida savob olmaysiz. Ammo ana shu yurganingiz namozni barpo qilishingiz uchun vosita bo'lib voqea bo'ladi. Ya'ni namozga eradigan qiladi sizni. Nima niyatda cho'milsangiz ham. yo yuvinib sezim. Bu xuddi jumaga borishga o'xshaydi. Ya'ni to'g'ri ko'chaga chiqib e, masjid tarafga yurishligingiz shu yerda bir ishingiz bo'lsa, bu ham bir yurish. Yo'q, shu yerda juma o'qiyman degan niyat bilan yursangiz, ana shu yurishingiz o'ziga ham savob olasiz. Falanchi bilan ko'rishib kelay deb yurib, keyin juma ham kirib o'tsangiz, juma o'qiganingiz juma bo'laveradi, lekin haligi kelayotganingiz ibodat emas sizga. cuma günü niyat qilib chiqsangiz har Taharat ibodat tahoratni ham tahorat olaman deb tahorat qilsangiz ham toza bo'lasiz ham niyatingiz bilan ibodat qilgan bo'lasiz tahorat olishni o'ylamay Taza toza bo'laverasizu haligi niyat bo'lmagani uchun ibodat qilgan bo'lmasa o'sha tahoratni o'zi bilan tahoratni o'zi ibodat sanalmaydi masalan siz shu juma masjidini jome masjidni yonida bitta ishingiz bor shuning uchun chiqdingiz yüzden. va jumaga kirib qoldingiz vakti kelib Cuma cuma buladı mı yok mu? Cuma bulur diyor. Cuma'nın niyet çıkmadı senin değil mi diyor. Var mı cuma cuma bulur Çünkü siz o şey işte becerdiniz. Taharat işini becerdiniz mı? Niyet kılmasınız da taharat bulur Ama niyet bulan kılışıyız. Bu sünnetken amal kıyanız bulur. Ve emmel hadis fetaviluhu ennehu şatrus salah li icmaina ala ennehu leyse bi şartil iman. Li sihhatil imani bidunhi ve la şatruhu لأن الإيمان هو التصديق والوضوء ليس من التصديق في شيء فكان المراد منه أنه شطر الصلاة لأن الإيمان يذكر على إرادة الصلاة لأن قبولها من لوازم الإيمان قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس endi hadisni mazmuni ya'ni Shofiy hadis keltirdilarki tahorat iymonning bir bo'lagi deb. Bu imandan murod namozni, namoz murod. Ya'ni tahorat namazdı bo'lagi e, e, emas, yaptı bo'lagi deyilyapti e, yerda. Chunki biz ittifoq qilganmizki, tahorat iymonning sharti emas. Bunga hamma mazhablar ittifoq qilgan. Ya'ni bir odam bir kofir musulmon bo'lishi uchun e, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh ise musulmon bo'ladi. shunaqa deyotganda tahorat bo'lish shart deyilmaganda. Betahorat tahorat shuna ham musulmon bo'lib qolaveradi. Demak, iymonning sharti emas tahorat. E, bunga hamma mazhab ittifoq qilgan. E, chunki iymon degani bu tasdiqdir. Ya'ni Allohning borligi, Rasululloh Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli ekanligini tasdiqlashimizdir. E, tahorat yuvmish bo'lsa, tahorat degan odatdagi bir ish bor namoz oldidan qilinadigan. Bu pastlikka aloqasi yo'q buni. Bu yuvinish degan gap bu. Demak, bu yerda gap o'sha tahoratni iymonga aloqasi yo'q, tahoratni namozga aloqasi bor. Tahorat namozni bir bo'lagi deganlari, e, tahorat iymonni bir bo'lagi deganlari, tahorat namozni bir bo'lagi degan mazmunda Chunki iymon deb namozni iroda qilinadi. Qur'onda ham keladi bunaqa. Chunki kabul qabul bo'lishligi uchun nima İman lazım. İman bile bilan namoz namaz namoz bo'ladi. Demak, e, iman bu namozni bildiradi. Namoz deb iymonni tushunsa bo'ladi. Iymon deganda namoz tushunsa bo'ladi. Mana oyat karimada va ma kana li liyudhi'a imanakum. Alloh Teala sizlarni iymoninglarni zayi qilmaydi degan oyat bor. Bu iymondan murod namozdir. Ya'ni o'sha bu oyat nimada tushgan? Musulmonlar avval masjidi Quddusga, e, Masjid Aqsoga qarab namoz o'qishganida, keyin Ka'baga qarab o'qish buyurildi. Alloh taolo aytayaptiki, avvalgi Baytul Maqdisga qarab Quddusga qarab o'qigan namoziylarni Alloh zoya qilmaydi. Iymoniylarni zoya qilmaydi degandan murod namoziylarni zoya qilmaydi. Buni hamma mufassir ulamolar, sahobalar ikromlar shunday tafsir qiladi. Demak, iymondan murod namoz ekan bu yerda. Mana bu hadisda ham al-vudu shatrul iymon deganlari tahorat iymonni bir bo'lagi degandan maqsadlari tahorat namozni bir bo'lagi degan ma'no ekan. Mana bu oyat tafsiri shunga dalil. Endi shofiy yana bitta gap aytdilar. Tayammumda niyat farz edi-yu, tahoratda ham farz bo'lish kerak deyaptilar. Aytdilar-ku bu gapni. Endi shuni javob qilyaptilar. وهكذا نقول في التيمم إنه ليس بعبادة أيضا إلا أنه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء الصلاة به لا لأنه عبادة بل لانعدام حصول الطهارة لأنه طهارة ضرورية جعلت طهارة عند مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة فإذا عري عن النية لم يقع طهارة بخلاف الوضوء لأنه طهارة حقيقية فلا يكفى على النية. تيمم doğrusu biz dediğimiz. tayammumni o'zi ham ibodat emas. O'zi ibodat emas. Tayammum qilib, ya'ni qo'limizni toza narsaga tekizib, yuzimizga surtish, yana bir marta tekizib, qo'llarimizni tirsakkacha artish, silash. Bu ham ibodat emas, qachon ibodat bo'ladi? Agar niyat qilsa ibodat bo'ladi. Tasavvur qiling, suvda niyat qilsangiz, qilmasangiz, yuvsangiz toza bo'lib qolaveradi. Ammo qo'lingizni artishingiz ibodat emas o'zi. Niyat bilan ibodatga aylanadi. Tayammumda toza qiluvchi narsani ishlatmayapsiz-da. Tahoratda toza qiluvchi narsani ishlatyapsiz. Nima niyat bo'lsa ham toza bo'lib qolasiz. Tayammumda o'sha tuproq sizga toza qiluvchi bo'lishi uchun niyat qilishingiz shart. Agar u niyatga bog'lanmagan bo'lsa, demak u tayammum tayammum emas, u bilan namoz o'qib bo'lmaydi. Undan tayammum o'zi ibodatidir degan gap chiqmaydi, balki odam e, tozaligi hosil bo'lmadi niyatsiz. Niyati bilan o'sha tuproq, o'sha toza narsa uni toza qiluvchiga aylanib qolardi, bir toza narsaga qo'limiz tekkizsak. Niyat bilan. E, bundan tashqari tayammum zaruriy tahoratdir. Ya'ni suv topolmasak olmasak yo tahorat qilishga sog'liq to'g'ri kelmasa, majburiy tahorat, tayammum. E, demak, bir fe'lni qilishingiz vaqtida, ya'ni namoz o'qiyotgan vaqtingizda e, o'sha tayammumingiz tahoratga aylanib turadi. Shunday namozki, taharatsiz bo'lmaydi-da namoz. Taharatsiz bo'lmaydigan ishni qilmoqchi bo'lsangiz, Qur'on o'qimoqchisiz, yo namoz o'qimoqchisiz, bular tahorat shart bularga. Shunda siz ya o'sha tayammumingiz tahoratga, vaqtincha tahoratga aylanib turadi. Siz sog'ayib qolguningizcha yo suv topguningizcha. Ana shu tayammum qilayotganda niyat bo'lmasa, sizni bu qilgan fe'lingiz tahoratdan bo'lmaydi. Chunki suv ishlatmadingiz, tozalandim degan asosida, magar niyatingiz bilan tozalanasiz. Tahoratda unaqa emas-ku. Çünkü taharat hakiki pakilik. Ya'ni tahoratda su işletersiz. Qo'lingizni yüzücü yuvasız. Demak, nima niyatda bo'lsa ham Yuhulgen buladı ve taza bo'lgan buladı. Taharatlı bo'lasiz. Bunda sünnet. farz emas tahoratda niyat. Tayammumda esa farz. Mana shunday qilib biz bilgenimiz mana bu bütün tafsilotlari bulan ulamalar ortasındaki ıhtılaflar ham örgendik. Nima ekan? tahoratni sunnatlaridan ekan niyat qilish, farz emas ekan. Bizda tahoratdagi o'sha sanoqli 4 ta farz bor. Shu farz, boshqa mazhab ulamolarida juda ko'p farzlar bor tahoratda. E, mana jumladan bittasi niyat. Bizda tahoratda niyat qilish sunnat dedilar. Va min tasmiya. وقال مالك إنها فرض إلا إذا كان ناسيا فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان دفعا للحرج واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يسمه ولنا أن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد ولأن المطلوب من التوضؤ هو الطهارة وترك التسمية لا يقدح فيها لأن الماء خلق طهورا في الأصل فلا تقف طهوريته على صنع العبد والدليل عليه ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصاب الماء من بدنه والحديث من جملة الآحاد ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد ثم هو محمول على نفي الكمال وهو معنى السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وبه نقول إنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها عند افتتاح الوضوء وذلك دليل السنية وقال صلى الله عليه وسلم كل أمر كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر واختلف المشايخ فيه أن التسمية يؤتى بها قبل الاستنجاء بالماء أو بعده قال بعضهم قبله لأنها سنة سنة افتتاح الوضوء وقال بعضهم بعده لأن حال الاستنجاء حال كشف العورة فلا يكون ذكر اسم الله تعالى في تلك الحالة من باب التعظيم فلا يكون ذكر اسم ذكر اسم الله تعالى في تلك الحالة من باب التعظيم. Xo'p. Endi tahoratni boshlashdagi ikkinchi sunnat. Bu bismillah deyishdir. Niyat qilishimiz sunnat bo'ldi va bismillah deyishimiz ham sunnat. Bismillahirrohmanirrohim deb tahorat boshlaymiz. Imom Malik bismillahni aytish farz der ekanlar. Mana yana ixtilof bo'ldi bu yerda ulamolar orasida. Э, agar э, bismillah esidan chiqib qolsa, unda qalbidagi bismillah o'zi tilidagi bismillahning o'rniga o'taveradi. Э, shu musulmonni qiynamaslik uchun shunday ruxsat bor deydilar. Ya'ni bismillah farz, bir odam bismillah demay tahorat qilsa ham tahorati bo'laveradi, uni qalbi bismillah aytgan deyilar ekanda. Bu Imom Malik deganlar. Hujjat keltiradilarki, Payg'ambar alayhisalom dedilar: bismillah aytmagan odamni tahorati yo'q. Bismillah aytmagan odam tahorat qilmabdi. Shunday mazmunda la wudu liman lam yusammi degan hadisga binoan demak bismillah aytmasa tahorat ham bo'lmaydi. Demak bismillah aytish farz deydilar. Biz nima dedik? Bismillahni aytish sunnat. Dalilimiz o'sha yuqorida keltirganimiz oyat-i karimani dalil qilib keltirdik. Tahorat olish to'g'risida. yuzinglarni yuvinglar deb boshlanadigan oyatda bismilloh bilan yuvinglar degan yeri yo'q. Yuvinglar degan buyruq bor, shuni bajarsak farz ado bo'laveradi. Demak, bismilloh bilan yuvilsa yuvilgan bo'ladi, bo'lmasa yuvilgan bo'lmaydi deyishlik uchun o'shanday e, qilib cheklab qo'yishlikka yetarli bo'lgan dalil kerak. Ya'ni boshqa bir oyatda bismillah bilan yuvilar degan oyat bo'lish kerak yoki juda ko'pchilik sahobalar rivoyat qilgan bir hadisda bismillah bilan yuvilar degan gap bo'lishi kerak. Unday gap yo'q. Balki yuvilar degan oyat bo'ldi, biz yuvdikmi, bismillah demasak ham yuvgan bo'laveramiz. Mana shu gaplar hammasi bu qoidalar aytilyapti. Bundan biz bismillah demay tahorat qilish kerak degan gap targ'ib qilinayotgan yo'q. balki biz tarjima qilyapmiz kitobni. Bismillah dunyo tarixsiz ham tahorat, bismillah farz emas deyapmiz. Gap shu haqda. Bu deganimiz bismillah aytmang degani emas, balki bismillah aytib tahorat qiling. Bu sunnat. Bu sunnatligini isbotlamoqchimiz biz. Bismillahni aytmaslik toza bo'lishlikka e, ta'm yetkazmaydi, toza bo'lishlikka monelik to'sqinlik qila olmaydi. Chunki suv aslida toza qiluvchi holda yaratilgan. Demak, uni toza qiluvchiligi bandani ishiga qarab qolgani yo'q. Banda bismillah desa, shu suv toza qiluvchi bo'ladi, bismillah demasa, bu suv toza qila olmaydi deishga hech kim haqqi yo'q. Nima desa ham bu suv toza qiladi. Alloh shuni yaratganman deb aytdi bizga. Endi u kishining dalillari Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan hadiski, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kim tahorat qilsa e, Imom Malikka qarshi dalil bu endi. U kishining dalillari emas, u kishiga qarshi dalil. Ya'ni u kishi bismillah aytish farz dedilarmi? Bismillah aytish farz emas, sunnat ekanligiga dalil. Hadisda aytibdilar-ki, kim tahorat qilsa va shu tahoratda Allohning ismini zikr qilib bismillahirrohmanirrohim deb tahorat qilsa, qilgan tahorati butun bedenini toza qilib qo'yadi. Tahoratda ma'lum a'zolarni yuvamiz, lekin biz yuvmagan a'zolarimiz ham yuvilgan hisoblanar ekan. Bismillah deb aytsak shuni. Kim tahorat qilsa va Allohning ismini zikr qilmay bismillah demay tahorat qilsa, unda bu suv badanidan qayeriga yetsa o'sha yerni toza qiladi. Unda faqat yuvgan joylarimiz toza qiladi. Bismillah desa butun badanimiz toza bo'lib qolar ekan, haligi tahorat qilishdi o'zi bilan. Mana bu gapdan e, siz aytganda, demak boshqa yerlar toza bo'lmas ekanda degan gap chiqib qoladigan bo'lsa agar, demak bismillah aytish farzmi deyladigan bo'lsa, yo'q. Mutlaq bu hadis ahad jumlasidandir. Ya'ni e, bir sahoba Abdullah ibn Mas'ud rivoyat qilgan shu hadisni. Ko'pchilik sahobalar emas. Qur'onni bitta odamning gapi bilan cheklab qo'ya olmaymiz. Qur'onda mutlaq yuvilar desa, biz bir odamning gapi bilan bir odam keltirgan rivoyat bilan bismillah bilan yuvilar, bismillahsiz yuvsanglar tahorat bo'lmaydi deb cheklab qo'ya olmaymiz. Bundan tashqari shu bismillahsiz bo'lsa bo'lmasa tahorat bo'lmaydi degani tahorating tahorat emas degani emas tahorating nuqsonli degani ya'ni komilligini qaytarishga hamil qilinadi bu bu sunnatni ma'nosi shu ya'ni sunnat nima bizni farzlarimiz komil bo'lishini ta'minlaydigan narsa bir amalda farzni qildik sunnatni ham qilsak komil bo'ladi masalan alloh taolo bizga tahoratda yuzinglarni qo'linglarni oyoqinglarni yuvinglar boshinglarga maslahat tinglar dedi. Shu bir martadan yuvsak bo'ldi, farz bo'ldi. 3 marta yuvishimiz sunnatdir. Mana bu sunnat qilsak, haligi bir martada yuvganda ba'zan chola tegib qolgan yeri ham 3 ta bilan kamol bo'ladi-yu. Mana tahoratimizni komilligiga 3taligini e, ta'sir bo'lyapti. Bismillah deyishimiz ham agar bismillah demasak, tahoratimiz tahoratu nuqsonlik. Bismillah desak, tahorat va kamol tahorat bo'ladi. Bu sunnatlikni dalolat. mana masalan payg'ambar alayhisalom hadislari bor. Masjidni qo'shnisini namozi namoz bo'lmaydi, faqat masjidda o'qisa namoz bo'ladi deganlar. Bundan masjidni qo'shnisi bo'lgan odamlar uyidagi namozi namoz emas degan gap chiqmaydi, balki masjidda o'qigani yaxshi degan gap chiqadi. Unda uyida umuman o'qish durust emas degan ma'no chiqib qoladi agar lafzini oladigan bo'lsak. Ha, biz shuni gapiryapmizki, bismillah aytish sunnat. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat boshlayotgan vaqtda shu bismillohni doim qilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam doimiy bir ishni qilsalar, bizga sunnat bo'lib qoladi bu. Shuning uchun biz tahorat oldida tahorat qilar ekanmiz, bevosita tahorat oldida bismillahirrohmanirrohim deb tahorat olishimiz sunnat deymiz. Ya'ni bismillohni aytishimiz sunnat deymiz. Tahorat farz bu. Yana e, bir hadis sharifda har bir bir e, ahamiyatli muhim ish Allohni zikr bilan boshlanmasa, u ish e, kalta bo'lib bitmay qoladi. Ya'ni o ish nuqsonli bo'lib qoladi deganlar. Biz boshlamoqchi bo'lgan ishimiz to'la bo'lishini istasak, istesek, nomi bilan boshlasak, Alloh Allah o'sha ishimizni oxiriga ahriye etkizerken Ammo Alloh nomi bilan boshlamasa shu ish oxiriga yetmay qoladi dedilar. Mashoyixlar, shayxlar, ulamolar o'rtasida ixtilof borki, shu bismillohni qachon aytish kerak? Bismillah sunnat degan gapni tushundik endi. Qaysi vaqtda aytish kerak? Ya'ni e, biz o'tgan darsimizda kesak bilan quruqlanish istinjo haqida gapirdik. Undan u, u sunnatida. endi tahorat boshlashdan oldin boshlayotgan vaqtida suv bilan ham tozalanish bor. Mustahab deb qo'yamiz biz. Bismillahni o'sha mustahabdan avval aytish kerakmi yo keyinmi degan ma'noda ixtilof bor. Ba'zilar bismillahni mustahabdan ham oldin aytish kerak. Ya'ni suv ishlatishdan avval aytish kerak umuman. Mustahab qilib, keyin tahorat qilinadimi? Mustahabdan ham avval. Chunki bu tahoratni boshlanishligini sunnati. Boshlayotgan vaqtimizda u mustahab qilishdan tahorat boshlanadi deyaptilar. Ba'zilar aytayaptiki ulamolardan, yo istinjo qilib suv bilan yuvingandan keyin, mustahab qilingandan keyin endi tahorat olishdan avval aytish kerak bismillahni. Shu sunnat deyaptilar. Chunki agar hali istinjodan avval bismillah aytilsa, suv bilan tozalanishdan avval u istinjoda avrat ochiladi. demak e, avrat ochilgan holida Allohni zikr qilish ayb sanaladi. Bu durust emas. E, bu Alloh taoloni e, ulug'lashlikka kirmay qoladi. Allohga ta'zim qilish, bismillah degan so'zni aytganda odamning avrati ochiq holatda bo'lish kerak emas. Istinjo qilishlik o'sha avratni tozalash bo'lgandan keyin undan keyin avrat ochiq bo'lmagan holda tahorat boshlash oldida bismillah aytish sunnat debdilar. Mana shunday qilib, demak, bismillahirrohmanirrohimni biz o'zimiz tushungandek, ota-bobolarimizdan amal qilinib bizga ham ta'lim berib ketganlaridek, birinchi tahorat suvini qo'limizga quyishdan avval bismillahirrohmanirrohim deyishimiz sunnatdir. Va minha ghuslul yadayn إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من منامه وقال قوم إنه فرض ثم اختلفوا فيما بينهم منهم من قال إنه فرض من نوم الليل والنهار ومنهم من قال إنه فرض من نوم الليل خاصة واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده والنهي عن الغمس قبل الغسل يدل على كون الغسل فرضا mana yana bir tahoratni sunnatlaridan yana biri qo'lingizni idishga tiqishdan avval uyqudan turgan odam uchun ikkita qo'lni bilaklari bilan qo'shib yuvishlik sunnatdir. Mana bu narsa ham biz e, tajribamizda kam bo'ladigan ish, lekin o'zi mumkin ish. Ya'ni gap nima haqida ketyapti? Bu kitob yozilgan paytda e, hozirgidaqa temir quvurlardan suv quvurlaridan tahorat qilish odati bo'lmagan. Balki bir idishdagi suvdan shunday olib tahorat qilinavergan. tog'oradagi yo chelaydagi biz masalan daryo bo'yida tahorat qilsak qanday bo'ladi o'sha daryodan olib tahorat qilinadi-ku. U vaqtlarda asosan shunda tahorat qilingan. Shunda o'sha qo'limizni uyqudan turgan odam qo'lini o'sha chelakka tog'oraga solishdan avval tashqarida 3 marta yuvib olsin. mana shu yuvib olishlik sunnatdir. ba'zi ulamolar shuni ham farz deyshgan ekan. Keyin o'z ora ulamolar o'rtasida ixtilof bo'ldi. Ba'zilar aytdiki, kecha va kunduzni uyqusidan turganda ya'ni kechasi uxlab qolib turasizmi, kunduz uxlab qolib o'rningizdan turasizmi? Qo'lingizni avval yuvib olish, idishga tiqishdan avval yuvishlik farz deyshdi. Ba'zilari yo'q, kechasi uxlab turgandagi gap bu. Kunduzi uxlab qolgan odam yuvish shart emas, to'g'ri qo'lini idishga solib tahoratni boshlasa bo'laveradi. Deyishdi. Rivoyat bo'lgan bir hadisni hujjat keltirishki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Birovlar uyqudan turganida qo'lini idishga tiqmasin, hatto uni 3 bor yuvguncha. Chunki u qo'li qayerda uxlaganini bilmaydi dedilar. qo'li bir avratiga tekkanmi, qo'lida bir najosat bormi bilmaydi. Shuning uchun qo'lini idishga tiqmay turib 3 marta yuvasin dedilar. Demak, haligi qo'lni idishga tiqishdan avval yuvishlik farz deganlar shu dalilni keltirib aytayaptilarki, e, yuvishdan ilgari qo'lni tiqmasin deb qaytarishligi farzligini dalolat qil yuvishni farz ekanligiga dalolat qiladi. Ya'ni hargiz qo'lingni idishga tiqmagin, toy yuvmagunicha debdi. Demak, seni yuvishing farz. Keyin 3 marta yuvib olib, keyin qo'lingni idishga tiqsang bo'ladi. Avval 3 marta yuvishing farz degan gap chiqyapti-da ularda. Dalillari shu bo'lyapti. Lekin biz aytyapmizki, sunnat deyapmiz. Ya'ni e, uyqudan uyg'ongan odam qo'lini idishga tiqishdan avval qo'lini yuvilishligi sunnat. Shuni aytdik-ya. Bu yerda boshqa mazhablardagi yana bir ixtilof bor, o'z o'rinda keladi. Sizlar tushunishinglar uchun qo'shimcha qilsak, boshqa mazhab ulamolari ular ham dalil bilan aytadilar. O'sha idishdan tahorat qilar ekansiz, sizdan tushgan suv ham idishga tushaversin, sizdan keyin yana boshqa birov tahorat qilsa bo'laveradi. Ishlatilgan suvni ishlatsa bo'laveradi deyshadi. biz idishdan suv olish deganimizda yuvar ekanmiz, u idishga tushsin demayapmiz idishdan suv olib tashqariga yuvish haqida gap ketyapti demak bizni mazhabimizda bir idishga toza qo'lni solib bu yoqqa olib yuvinar ekanmiz u idishdagi suvni toza qiluvchilik xususiyati yo'qolmaydi ammo biz yuvib turib bizdan tushgan suv agar haligi idishdagi suvga tushsa u suvni ham toza qiluvchilik xususiyatini yo'qotib qo'yadi Boshqa mazhablarda o'sha yo'qotmaydi. Ya'ni bitta tog'oradagi suvda 10 ta odam tahorat qilsa ham bo'laveradi qayta-qayta. Ya'ni bundan tushgan suvni ikkinchi odam tahorat qilsa bo'ladi dedilar. Bu o'z o'rnida kelar. Har holda biz bu yerda aytyapmizki, o'sha idishga qo'l suqishdan avval qo'lni bilaklari bilan 3 marta yuvish sunnat deyapmiz. Dalilimiz ولن الغسل لو وجب لا يخلو إما أن يجب من الحدث أو من النجس لا سبيل إلى الأول لأنه لا يجب الغسل من الحدث إلا مرة واحدة فلو أوجبنا عليه غسل العضو عند استيقاظه من منامه مرة ومرة عند الوضوء لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرة ولا سبيل إلى الثاني لأن النجس غير معلوم بل هو موهوم وإليه أشار في الحديث حيث قال فإنه لا يدري أين باتت يده وهذه إشارة إلى توهم النجاسة واحتمالها فيناسبه الندب إلى الغسل واستحبابه لا الإيجاب لأن الأصل هو الطهارة فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال فكان الحديث محمولا على نهي التنزيه لا التحريم واختلف المشايخ في وقت غسل اليدين أنه قبل الاستنجاء بالماء أو بعده على ثلاثة أقوال وقال قال بعضهم قبله وقال بعضهم بعده وقال بعضهم قبله وبعده تكميلا للتطهير بس Demek kolun idishga salıştan, avval bilagigacha yuvishligi sunnat dedik dalilimiz. Agar o'sha şey yuvishlikni vojib desak, nima ya'ni farz desek, nima uchun farz bo'ladi? E, şey Yo şey taharat tahoratni için, uchun yuvgan bo'laylik o'sha qo'limizni tahoratsizlikni ketkizish uchun. Yo najosatni ketkizish uchun. Ya'ni qo'limizda bir najas yo'q, tahoratsizlik ketadi yuvganimizda desek, bir gap. Yo'q, qo'lda najas bo'lishi mumkin, shuning uchun yuvaryapmiz desek, bu ikkinchi gap. Bu yerda birinchisiga yo'l yo'q, ya'ni qo'limizdagi tahoratsizlikni ketkizish uchun shu marta yo bir marta avval yuvalaylik degan gapga yo'l yo'q. Chunki e, tahoratsizlikdan yuvishlik faqat bir marta farz. Agar biz avval qo'lini bilagingacha bir yuvib ol desak, uyqudan uyg'ongan edi. Keyin tahorat qilayotgan yana yuvasan desak, unda tahoratsizlikni ketkizganini bir marta yuvish kifoya qilmaydi, qayta ikki marta yuvish kerak degan gap chiqadi-da. Unda emas-ku. E, biz tahorat qilganda baribir qo'limiz bilagimizgacha yuvilardi-ku. Shunday emasmi? Demak biz bu yuvib olishlikni farz desak, avval ilişe kol samayib turib yuvib Keyin taharatta hem şu kol yuvuştu farz iki 2 marta yuvish farz degan bo'lib qolamiz. Alloh taolo 1 marta yuvishni farz qildi bizga. Endi ikkinchiga ham yo'l yo'q. Ya'ni biz qo'limizni e, nima uchun yuvamiz? Ilishga tiqishdan avval. Chunki qo'lda najosat bo'lishi mumkin degan gapga ham yo'l yo'q. Chunki najas shu qo'lda najas borligi ko'rinayotgan yo'q. balki o'ylanyapti, mumkin deb aytilyapti-da. Hadisda ham chunki u qo'li qayerda uxlaganini bilmaydi. Dedilar-ku. Demak, ehtimoli borki, qo'lida bir najas bo'lsa degan ehtimollik ish bo'lyapti bu. Aniq bu qo'l najas deyilmayapti-da. Demak, biz qo'lni najasini yuvaraylik desak, u najas aniq emas ekan-ku. Demak, najasda ehtimoli bor, shunday o'y bor. Demak, shuni yuvorishlik yaxshiroq degan gap chiqadi shunda. Yuvorish farz degan. Agar anı aniq bo'lsa, yuvorish olardı. E, i̇cab emas, müstahabliki chiqadi. Ya'ni yuvarışı vojib emas, balki yaxshi degan gap chiqadi. Chunki asl tahoratdir. Mana mana shu gap qoidamiz biz. Ya'ni musulmon odam asli hamma badani toza hisoblanadi. badan najas deyilmaydi. Tahoratsiz odamni ham mo'min odamni toza deb hisoblanadi qo'lini. Demek, e, o'sha qoldi najas degan gap u shak va ehtimol. Ya'ni ehtimol najas tekkandir degan narsa. O'zi asli toza turish toza deb hisoblanardi-ku. Demak, bu yerdagi hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis shariflari e, hamil qilinadi tanzih nahiga, tahrimga emas, ya'ni qo'lini solmasin idishga deb qaytaryaptilar, nahiy qilyaptilar. qo'lini solishi harom degan emas, balki qo'lini somasligi yaxshiroq. Qo'lini soladigan bo'lsa, yaxshi emas ish qilgan bo'ladi. Demak, bir odam uyqudan turdida ilishga qo'lini solib tahorat qilsa, shuni najos oldi deyalmaymiz. Balki avval 3 marta yuvib turib solsa yaxshi bo'ladi, deyaptilar. Unday qilmasa ham u najas bo'lib yaxshi emas ish qilgan bo'ladi. Xullas, e, o'sha idishdagi suvni shunday qo'limiz bilan olishlikdan avval uyqudan turganimizda. Demak, buni faqat uxlab turgandagi gap bo'lyapti. E, demak, siz e, bir o'zingiz ishlaringizni qilib ko'chadan kelib boshqa toharat tahorat qiladigan bo'lsangiz, tog'oradan suv olib, tahorat bevosita qilaverasiz. Avval qo'lingizni tashqarida 3 marta yuvib olmasdan. Ammo uxlab turgan bo'lsangiz, qo'lni 3 marta, 3 marta emas, balki 1 marta yuvish, 3 marta yuvish alohida gap. gap yuvalish olish haqida ketyapti xolos. Qo'lingizni bir yuvib olishligingiz sunnat ekan. Endi shu sunnat shu ikkita qo'lni e, bilay bilan yuvishlik qaysi vaqtida qilinish kerak deb ulamolar bu to'g'risida ham xilma-xil so'z aytdilar. Ya'ni o'sha e, yuvishlik istinjo suv bilan mustahab qilishdan avval yuvish kerakmi? yo mustahab qilgandan keyin yuvish kerakmi? degan gapga 3 xil javob qildilar. Ba'zilar aytdiki, istinjodan avval qo'lini yuvib olish kerak. Ba'zilar yo istinjodan keyin qo'lini yuvish kerak, tahorat qilishdan avval. deyshti. Ba'zilari istinjodan avvalam qo'lini yuvsin, demak qo'li bilan tozalagandan keyin, istinjo qilgandan keyin suv yuvgandan keyin avratlarini. Undan keyin ham yuvsin qo'lini. Keyin keyin tog'araga qo'l sosa bo'ladi. Shunda tozalik kamil bo'ladi dedilar. Mana shunday qilib yana e, tahoratni bitta sunnatini o'rgandik. Navbatdagi sunnat endi suv bilan tinjo qilish haqidagi sunnat ekan. Inshaalloh kelgusi darsimizda o'qiymiz.